to'rtinchi bob hazrati ayso muqaddas ruhga ko'mib Yordan daryosini qaytib kelgandan keyin muqaddas ruh uni cho'l boyavonga olib bordi hazrati ayso u yerda 40 kun shayton tarafidan sinaldi u bu jarayonda hech narsa yemidi bu vaqt to'shqanda uning qo'sig'i toza oshgan edi buni bilgan shayton uningga agar sen rostinla xudoni o'g'li bo'lsang mushu toshni nonga aylantirib ye dedi hazrati iso uningga javoban tavratda inson faqat non bilanla yoshmaydi deb yezilgan dedi shayton yana uni egiz joyga chiqirib ko'zini yumib ochguncha uningga dunyodagi borliq davlatlarni ko'rsatib agar manga sajda qilsang mana bu davlatlarga hukmronlik qilish huquqi va shon shavkatlarning hammasini sanga taqdim qilaman chunki bularning hammasi manga topshirildi man uni kimga berishni xohlasam shuningga beraman dedi hazrati ayso javob berib mundoq dedi tavratda rabbinglar bo'lgan xudog'ila ibodat qilinglar faqat uningla xizmat qilinglar deyilgan ondin shayton hazrati aysoni yerusalimga ilib bordi va markaziy ibodatxonning eng egiz joyiga chiqirib mundoq dedi xudoning o'g'li bo'lsang mushu yadin sakrab boqqina chunki tavratda xudo pashtlariga seni qo'g'dash to'g'riliq amr qilgan putingning tashlog'i urilmasligi uchun seni qo'llarida tutib oludi deb yozilgan emasmi Tavratda Rabbinglar Xudoni sinab yiqishqa bo'lmaydi, debmo yozilgan, dedi Hazrati Ayso. Shayton har xil usulda Hazrati Aysoni sinab ozdira olmagandan keyin uni vaqtincha tashlab ketib qoldi. Hazrati Әйса muqaddas ruhning kuch qudratiga cho'mgan holda Galiliya o'lkasiga qaytib keldi. Uzun o'tmay uning nomi shu atrofdagi rayonlarga tarqaldi u ibodatxonlarda kishilarga ta'lim berib ularning maqtishiga sazovar bo'ldi u o'z yurti nosira shahriga kelib dam ilish kuni odatdagidek ibodatxonaga bordi u o'ri turib muqaddas yozmalarni o'qimoqchi bo'lganda ibodatxona xizmatchisi uningga yashoya payg'ambarning yozmisini berdi u uni ichib muni oyatlar yozilgan ya'ni tepib o'qidi xudoning ruhi mening vujudimda chunki u meni kambag'allarga xushxabar yetishishga tanlab kuch qudrat ato qildi u meni tutqunlarga ozod bo'lishlar qorg'ularga ko'ralaydigan bo'lishlar deb jakorlashga avatdi xudo meni ezilganlarni erkinlikka erishtirishga xudoning xalqini qutqizish vaqtining yetib kelganligini uqtirishga avatdi hazrati ayso yozmini yepib ibodatxona xizmatchisiga qaytirib bergandan keyin ta'lim bergili o'ltirdi butun ibodatxondagilar ko'zlarini uningdan uzmay qarab o'tirishdi u ko'pchilikka sizlar anglagan bu oyat bugun amalga oshirildi dedi buni anglagan ko'pchilik uning yaxshi gapini qilishdi va uning mehr shafqatli so'zlariga hayron qilishdi biroq ba'zilar qandoq gap bu yusufni o'g'li emasmi deyishdi hazrati ayso so'zini davomlashtirib sizlar cho'qim manga ay tevib avval o'zingni saqayt degan tamsinni aslitib kaparnohum shardi yaratgan mo'jizlaringdan xabar topdiq amdi o'z yurtingdimi biror karomat ko'rsatmamsan demoqchi bo'lyapsizlar biroq shuni bilib qo'yinglarki hech qandoq payg'ambar o'z yurtida hargiz qarshi elinmaydi ilyos payg'ambar vaqtida uda da uch yil olti oy yomg'ir yog'may isroilning hamma yerida qurg'oqchilik yuz bergan bo'lib u yerdimu ocharchilikda qolgan nurg'un bechora tul ayollar boy edi biroq ular xudoni rad qilg'ashqa garchi ilyos payg'ambar yahudiy bo'lsimu ularning hech qaysiga yordam berishga avatilmagan aksicha sidon viloyatining sarafat shahridagi yahudiy bo'lmagan yilqi tul ayolg'ila mo'jiza ko'rsatishga avatilgan yana shunga o'xshash elisha payg'ambar zamonida isroiliyada mahov kisli giribtor bo'lganlar nurg'un bo'lsa-mu, lekin ular xudoni rad qilg'ashqa elisha payg'ambar heliqi suriyalik noman ismli yahudi bo'lmagan kishinila saqaytishga avatilgan dedi ibodatxondagilar bu so'zlarni anglab uning xudo amdislarga emas balki yahudi emaslarga mehr shafqat ko'rsatdi demoqchi bo'lganligini bilib darg'azabga keldi hammanglar o'rnidan turishib hazrati aysoni yor ustiga qurilgan bu shaharning sirtiga haydab opirib yordan yiqitib o'ltirmoqchi bo'lishdi biroq hazrati ayso kishilar orasidan bemalol mengib chiqib ketdi hazrati ayso jaliliya o'lkasining kaparnaum shahriga qaytib bordi u yerda yahudiylar dam oldigan shanba kuni ibodatxonaga berib xalqqa ta'lim berib turdi uning ta'limini anglaganlar hayron qilishdi chunki uning ta'limlari nopuzliq edi ibodatxonada jin chopashgan bir kishi bo'lib uningdiki jinlar ey nosiralik ayso biz bilan koring bo'lmisin bizni yo'qotmoqchimisan Men sening kimligingni bilaman xudo avatgan muqaddas bo'lg'uchsan deb tovlab ketdi biroq hazrati iso uningdiki jinga buyruq qilib og'zingni yum bu odamning tenidan chiq dedi jin yilqi odamni ishlar oldidala yiqitib etib uni hech nima qilmay tenidan chiqib ketdi buningdan hayron bo'lgan ko'pchilik bir biriga uning so'zlari nima degan kuchlik u darvaqa jillog'i buyruq qilish nopuzi va qudratiga ega ekan jillo rostini chiqib ketdi deyishdi shuningdan keyin hazrati aysoning nomi shu atrofdagi rayonlarga toqilib ketdi hazrati ayso ibodatxondan chiqib simonning uyiga borganda simonning qiynonsi kasal bo'lib qizitmisi o'rlab qolgan edi shunga ular hazrati aysodin uni saqaytib berishni o'tinib so'radi hazrati ayso kasal ayolning yeniga berib uning qizitmasini yenishni buyurdi qizitma shu on yenib ketdi u ayol darhol o'rnidan turib ularni kutishga boshladi kun petish vaqtida kishilar har xil kasallarni hazrati aysoning oldiga elib kelishdi hazrati ayso ularga qo'lni bir birlab takkizib qo'ygan edi ular soqiyib ketdi kishilarning tenidan chiqqan jinlar sen xudoning o'g'li deytdi chunki ular uning qutquzuvchi masih ekanligini biladi biroq hazrati ayso bo'lsa ularni ayiblab ularning gap qilishiga yo'l qo'ymadi tong otqanda hazrati ayso shahardan chiqib tinch bir joyga ketdi ko'pchilik uni izlab yurib oxir topdi va uni ketkizmay o'zir bilan billa turg'izmoqchi bo'lishdi lekin hazrati ayso ularga boshqa shahar yezlog'imi berib xudoning podshohligiga doir xushxabarni toqitishim kerak chunki xudo meni bu xizmat bilan avatgan dedi shuning bilan hazrati ayso yahudiylarning har qaysi rayonlaridagi ibodatxonalarda ta'lim berdi